अल तूं अल तूं अल तूं अल तूं हीर बख़्शे भाणी कचड़े देवे मावा اللہ अलाह اللہ अल پیرن अल बख़्शे کو بچڑے बचड़े देवे کو तूं चढ़ चड़ पवे भेण दे दिले भेण दे दिलोवेक बनो दिलि ख़ुशि हुेक बनो दिलि ख़ुशि हुे जॻया के हण बन ਅੱਲਾ ਤੂੰ अल तूं अल तूं